mendia, eh? ezkira baiguran ala ere, ustaritzeko eh, mendian girela jaren dugu landagoien, eh, baina bederen uh, ur uh, igotzeetatik urrun gira hemen. Bo, horiek eganik, interesgarrietan, do gai interesgarrietan sartzeko. Gaurko gaiak zoin dira, badira handana bat egeran aipatzeko, eh, horren erdi bat ez dakit nundik esi da ez dakit noa joango nahi izen, Bena lehenik berdin, frantsesak kaseta baten uh, lehen aldearekin asteko. Bere lekoa egin baitu gaur uh, eh, frantses uh, sozialetan, Euskaldun batzuek ere uh, berriz hartu dutena. L'Union deitzen den eta bideak L'Union Ardene prentsa idatziak, homofoboak eman ditu bere lehen orrialdean ahalgegarria, erranen datazi. Bon, batzuek berdin, eh, alderantzizkoa erranen Ah, azkenean, denek barnetik pentsatzen duguna, edabide bat menturatu da, menturatu da agertzen. Entzule bat zubaldin maziste hori pentsatzen dutenak, irrati zaldatzen handuzie, mil esker, horrengoa ez da zuentzat. Bon, Gainera hemen ahunt eh, alderantzizkoa da, eh? Lunion ardenek, beraz, bere lehen hori aldean argitaratu ditu, bere webgunean irakurleak idatzitako esaldi homofoboak. Ekintza gisako bat, azkenean, eh? Baia da, buz pixka bat ere sortzen duela, biztanda, publizitatea, eta bar, eh, ezagutua, etzen kaseta bat entzat, ez da gaizki. E, baina hemendik abiatzen da historioa, aste honetan, kusi duzia berdin miarritzen ikusi ditut. E, Frantzian, Frantzes Lujaldean, afitsatze kampaina bat agertu da. Bikote homoseksualak gizonak agertzen e, dira eta mezu honekin, e, e, plazera bai, baina babestuz, e, iesaren kontrako kampaina da, hotx. Eta erriko baetxe batzuek Frantzian debekatu dituzte afitsa hauek. Afitsen ezabatzen kampaina bakan bat ere agertu da. Eta artikulu horren eh, pean agertu dira beraz komentario homofoboak. Eta edabidearen zat salagarriak zirenak. Bere lehen horrian eman ditu egun. Piskabat pentsarazten dit egeran Franz Troak egin zuena ere tolosan ehm, izan zelarik ahera errefusiatoa eh, egin zena. Haien webgunean eh, bideo baten azpian hainbat ehm, be, komentario izan ziren ahazistak eta beraz Franz Troa edabideak agiri batez salatu zuen hor uh, bere maneran egiten du, beraz, l'union uh, eh, kasetak, adibidez, esaldi hauek eman dituzte, beraz, haien lehen hori aldean, behar bada afitsak ez direlako ederak, eta jendeak ez ditu bikute, bikote homoseksualak ikusi nahi autobusa itxoiterakoan. Untsa dira afitza horiek, erakusten baitu, iesa marikoien edo PDN arazoa dela. Nahasi mentalak dira hauek denak, tarluz, eta bar, eta bar, holako komentarioak, beraz, Facebooken bidez, egia da, uskabat, denak eh, nahi dutena idazten baitute, deneta ziritzia baitute, eta hitza libre baita ere, eta uh, usu holako itzak ere agertzen eh, dira. Eta orduan hor, eh, ba, usu anonimoak gelditzen dira, edo pasatzen dira, hola, komentarioak, Facebooken bidez, edatu dituzten frantses anonimoak, homofoboak dira hemen agertzen direnak, baina edabideak esaldi homofobo horiek salatu ditu argitaratuz eta egilean izenak ere eta argazkiak emanez. Alemanian duela urte bat bild deitu eh, edabideak ere bergauzua eh, egin zuen, eh, barneko bi hori oso bete zituen hortaz. Eh, legez zigortuak diren itzak direla ere horretarazten du edabideak pentsatzen altzen eh, bezala horrek komentario initz sortu ditu egun batzuen sustengua initzena eta beste batzuen salak eta behiz eta hitz homofoboen eh, biderkatzea ere gibeletik eta ez da inutilak ere sortuz adibidez batzuek batek salatzen zuen artikulua ez duela kasetari batek izenpetu baizik eta edabidearen izenean izenpetua izan, izan dela asumitu gabe azkenan zuen artikulua idatzi zuenak, erantzuna fitegina, ginda, eh, indartsuagoa baita hemen, eh, azkenean kasetari guziek izenpetzen balute bezala baita, uh, bideak berak uh, izenpetzen baitu. Hortik ere agertu da hasteuntan uh, fitxa hauek, haien uh, kentzeko erabakia hartu dutenen aurka, ondoan eman ez, ebe egunero, gure begietan, edo gure begipean, gure karriketan agertzen dira mm, direna fitxa publizitario batzu, sexistak eh, direnak osoki eta ire ingarriak, baina noriak... Telebista putz, utz, iratzia pitz, hitz... eta Laster hitz putzen eh, gure ipamenetan orduan Espainiako bide hartuko dugu. Espainia eta demokrazia, holakoa adibide bat, Estremaduran eh, asamblea da batean egindutena, aski polita, ironikoki. Eh, bestalde ere entzulearen iritzian eh, madi egezareti hitza. Exotismoa Euskal Herrian existitzen da, eh? lapurdi siberua ipatuko dauzkigu, besteak beste. Uh, ba... Uh, bere iritzi hortan, entzulearen iritzian, eta lefeu dola mugere, piskata ipatuko dut, zautzen duzi denak, pentsatzen dut. Baina lehenik uh, eh, kantuño bat, are, pausa musikal bat egiteko, eta itzordu bat uh, eh, ohoitarazteko eh, igande untan, izanen dena saran, eta hori usopopek antolatzen uh, duena, hiru kontzertu, hiru talde, hiru um, artisten edo uh, taldeen proiektuak ikusgai izango dira, noi zer portugaleko uh, poprok esena biziaren ordezkari fama, famatuena dena, ekiza, uh, be, jurgi ekiza berazuliz rimoneko kantariaren bakarkako eh, proiektua ere, eta bilau laukotearen uh, disko berria, talen diskoa ere aurkeztua izanen dena, sarako lurberri gelan, bilau, hemen txe. Arteko, ahesiak, etxerak, Xartu, ache mugatu El gaxekin, esin bizti Mugak betita beti, atxiki ate etxiak beraz deitzen da kantu hau bila hau laukotearen eh, lehen diskotik eh, hartua eta erramezala igandean usopopen eh, egun edo atxalde hortan izango dira noi ekizaren ondoan Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz Hitz eta putz zertan da demokrazia espainian uh, bon, ezkira eh, eh, eta guzietan sartuko nahiz eta fite egina izango zen demokrazia hitza eta espainia ondoan jartzea komplikatua baita, baina Estremadurako uh, eh, asanbladarat joanen gira hor, baita bideo bat uh, eh, xarean agertu dena eta partekatzen dena. Eta uh, eh, behinitzek uh, be komentario gisa maiten baitute, ara adibide edera demokraziarena Espainian. Estremadurako asanbladan gertatzen da hori eta uh, bozkatzen dute lege bat, orden ez nizokoit gehiago <laughs> zer den egia erran. Baina funtsian hor ez da hori interesgarriena, hemen importantena da nola bozkatzen duten eta nola be asamladako buruak eta bulegoak erabakitzen duen eh, be... Eh, nola bozkatu, ulertuko duzie. Onan bozkatzen dute, eh, eh ki egiten den bezala, bai ez edo abstentzioa, horiek, horiek dira beraz, hiru autuak eta asamladako bozera mailak emaitzak emaiten ditu. Bien, el resultado de la votación es el siguiente, por seis votos a favor, 29 en contra y 29 abstenciones, hay un empate en la votación. Beraz, uh, kontra, oita zazpi, noski errandu, oita zazpi... Eh, Eh, sei alde, sei kontra, berriz entzuten dut, dut. Bien, el resultado de la votación es el siguiente. Por seis votos a favor, 29 en contra y 29 abstenciones, hay un empate en la votación. Sei alde, eh, eta oita zazpi kontra, eta abstenzioa berdin, beraz, eh, hor eh, emaitza aski simplea da, uh, kontrakoak dira garaile, logikoki hori izan behar da. Eta berak reiten du, Berdinketa bat bada hemen emaitzan, bai, berdinketa abstentzioa eta kontrakoen artean, ebe ordoan ziten dugu, be, berri ziten dugu. Por lo tanto, tenemos que, según establece el reglamento, volver a votar. Ordonala, eh, eh, eh? Bien, el resultado de la votación es el siguiente. Por seis votos a favor, 29 en contra y 29 abstenciones se vuelve a producir una votación. Hay un empate en la votación. Por lo tanto, someteremos esta propuesta a una votación al finalizar la sesión plenaria. Si nos callamos... Silencio, silencio, silencio. Continuamos. Eta beraz, ala, hasten da, azkenean, edo sigida hor da, eh, agertzen da, eh, sei alde, oita behatzi kontra, oita behatzi abstentzio, eta samladako buruak gaiten du, hemen bada berdinketa bat, berri egin behar dugu, bozketa. isiltasuna, isiltasuna, isiltasuna, seriostasun pixka bat, eh, publikoaren artean, eta sustut beraz, asamladako kiden artean. Eta, batzu ez dira kontet, ordon, itza hartzen du dute. Señora presidenta, para manifestar el desconcierto de nuestro grupo y además la oposición de nuestro grupo a repetir una votación en base al artículo 143, porque el empate en una votación se da entre el sí y un no, no entre un sí y una abstención. Bo, espikatzen du simpleki, eh? hemen bo, ez gira ados eh, zure egiteko maneran, eta legeak erraiten duena, uh, berdinketa bat badelarik uh, eta berriz egin berdarik bosketa, da bai eta ezaren artean eta ez uh, abstentzioa sartzen delarik. Hortan eta beste batek ere uh, ber gauza erraiten du, hitza hartuz eta beraz txalotzea bada publikoan eta uh, be presidentak zerten du, bai me bon nik ben nik dut erabakitzen beraz uh, hola da eta berriz bozkatzen dute eta hola bokatzen da bideoa. Historiak ez du erraiten Eh, nola bukatzen den hemen eh, afera, baina eh, ala ere, bon, nahi dena iten aldela, ez da, ez da gaizki, eh, zergatik ez, eh, azkenean demokraziaren izenean, gordetzen alda hemen, eta espanol hizkuntzan baikira, hola egiteko lotura, uh, Bartzelonarat joiten baikira hemen, baina oiu batzuekin eta biziki gogorak. me ha pegado un puñetazo, le toca la cara y me ha hecho. ¿Qué dices? ¡Hola! ¿Qué ha hecho eso? Perdona, ¿el Justin? Me ha pegado un puñetazo, le he tocado la cara y me ha pegado. Denako yuka, denak uh, eta hemen zer pasatzen da eskandalu bat. Justin Bieber kantariak eh, bere fan bat, bere sale bat uh, eh, judu. Ordan, uh, bon, zergatik aipatzen dautzieden hori, uh, ez du interes handirik, alta denetan aipatzen da, eta hori da pixka bat argigarriena, bideoan agertzen da, Justin Bieber beraz estatu batuak uh, uh, izaha, ez ozakit izaha deitu behar den, mainan kantaria, eta bere publiko eta zale uh, eh, amoratuak dituenak ikusten duzu auto batean eh, joaiten fite-fite eta batek uh, segitzen du korrika eta zer egiten du biber uh, gazteak jotzen du, eh? paf, ale, ukabila ukaldi bat eta espaina odoletan du, beraz zaleak ikusten baita, ikusten den bezala bideoan eta horrek zer sortzen du, olako uh, olako marea bat xareetan eta interneten bon, hau da joa izan izan denaren eta odola eh, Espainetan berdin berezi zuen, eh, ez dakit. Olako oiuak entzuten direlarik etengabe, aki derriak dira. Itzetapu. Itzetapu. Entzulearen iritzia orain eta ortarako zuri itza um, eh, Madi Erezaret. Aski da lagunak, aski. Kambitzeko mementu aheltu da. Ez duk ahal jola segitzen. Iparalde arresta gutxi esten dugu. Gue probintziai iso bizigia eta ez gia bate interesatzen basen afaruai ez eta bestiai kostaldin dena. Nula du izena? Abai, ah lapurdi ez gia interesatzen. Huak aldiz, usu jiten dia sibeulat. Ados, ados, saltegi eta administrazioniak heben dia, eta kariketan urte osun jentezion rabo bada heben gainti. Beste giro bat dugi hotz. Hale, ez da ahazu bat beste bi probintzia hoien iparaldeko zatiek sotiko bat bezala ikusteko. Telebistan edo egun kaietan adibidez, zentako uskal herri deitu justo gu esibioko berrik, eta basenabar soveter edo wano labur pei de deitu besten berrik. Kambitu behar dutugu gaizak, begik zabaltu. Ez tugu ahal, iparaldeko arresta, bortu berde zeginik den karta postablat bezala ikusten. Sibeun, harrogia uska hutsina igelako. Egia da, xantza dugula, gue haurak uska zaibeitia, Euskaz ikasten ahaldielako, ikastolan, ama eskolatik basu hartino, heben tikikitu gabe. Bena jale, urtzin behin, Euskal kulturaen sustengatzeko, susten gatzeko, segitu behar dug bayunako besteta juiteko indarraen egiten, gai baten nigaitea karrika hertsieli batetan, heritipietako bestak ez ditin gal. Euskal hutsak? Ez, Euskal dun hutsak. Egia, ikusiz heben, nula lantegi, administrazioane, xaltegi eta kulturiak ustokiak oro atzamaiten ahaldien, maule, atzaratze eta xantazin hartin, egun osko bizia izago dela. Hanko haurrak bortxatu dia, kolegiurat helzin, sibe otari lamoldatzia eskolan, eta ez da beti aiza. Nahiz eta tipitipitik, dora emonekin, kostumatu dien sibe otariko uhoier eta gu euskalkia in muzikai. Ondoioz, gu euskalkia da finalin jentako iparaldeko batua bezala. Eta gaixuk, hasten jelaik kantan, uz betatzen dutie hitzak lotxaz ubaten ustia beharrez den lekin. Agian, gehua iso eginez eta bidin dien proiektu dezberdin erresker, ohartuko gia egiazko mugaik estela eta interesatun gia oskase besta dien pokemoner. Maie egezaget, zuleren iritzian milesker zuri goiz behin eta hitz eta putzen aste azken eta ostegunero... Telebista putz, utz, huts, hitz, hitz, hitz, hitz, Nigar egiteko tenorea barba batzuentan, batzuentzat eh, musika hori ezagutuko duzu initzek, bai, asumitu, e, nik etzaituztet epaituko horregatik. Ondoko astean, aldaketa ondia frantses telebistan eta TFN katearen zati duriz, amodioaren suak bukatuko baitira. Le feu de l'amour, beraz, eh, telesaila bukatzekotan da ameka mila episodio izan dira orotarat, ez da gaizki, eh, ez dakit zomat urtez, uh, eh, telebistan uh, pasaden seria da, ze ezak sustengu psikologikoak pentsatu beharko ditu. Hainitzek ez dugu begiratzen, eh, baina bada olako lasaitasun bat, ez, uh, beti hor direla, lef de lamurreko aktore famatuak, De fenek zer helburu duen horren gibelan ez dakit, baina nala, informazio hori partekatu nahi duen baitakit zuetarik bikoinitzek egiten duela serie edo telesail famatu hori musika bizka bat um, talde hau pekotza United deitzen da eta irundik heldu den taldea da uh, ez da horrengoa uh, talde hau um, mila behatziuntan laro gehieta mar garen amarkada hortan eh, sortu zena, hor uh, eten aldi batan egon zena, eta dola bizpairu urte berriz uh, elkartu dira, horiek dioten bezala. Talde kideon arteko tirabirak konpondu ondotik berriz elkartu eta disko berri bat. Atera dute, hemen txe, la repetit kantua. bere Larrunera funikularrean lepetit Dena ikasia iparralearen horrenetik Inorez da prefeta belerrian Inorez da prefeta belerrian Inorez da prefeta belerrian Inorez da prefeta Andreok, ongi etorriak laguneko trenkipida. Bidaia zorien txua izaitia espero dugu. United deitzen da irungoa da talde hau eta inor da prefeta bere herrian La repetit kantua eta esse, es, eh, nola, zaila da, poltronatik deitzen daien disko berria. Laster, gure gomita aldiz, eh, polinguel izango da elkarrekin together deitzen den gazte talde berria ipatuko dugu um, gogo eta bat eta demokrazia parte hartzailearen ingurukoa geneban ziren eh, aste astapenuntan untan, suitzan, nazio baton erakundeak antolatu eh, asamblada batean, zer den talde berri hori eta eramaiten duten gogoetaz, ere, gu gurekin izango da polinguelo aipatzeko bostak eterdimementuz Euskal Iratietan berriak zurekin Bernadetar gaina. Eusko jaularitzako lehendakarik argua hartu aitzin bi lehendakari gaiek beren proposamenak aurkeztu dituzte goizuntan alde batetik Eusko alderdi jeltzaleko inigo orkuluk unek enpleguen sortzea ezagidu bere gobernuaren lehentasunetan eta bestetik EH Bilduko maialen iriartek unek gobernu librea, independentista eta feminista proposatu du tenore guntan alderdietako ordezkariak dira mintzo. Emazteen bortizkerien kontrako nazioarteko eguna izanen da ostiralian, emazteen eskubideen alde lanean ari diren eragile desberdinak, sare batean bilduak dira, laguntza eske heldu zaien emazteari behar duen arta ahal bezen fite eskaintzeko, urte astapenetik hirueun izan dira laguntza galdegin duten emazteak, bortizkeria seksisten kontrako kolektibo feministak manifestaldi bat antolatuko du hor aratsaldean baiunan. Joan de larun batean, biharko hizkuntza politika barnatzeko, baionan antolatuak ziren jagon jardunaldietan, adierazpen bat izenpetu dute ofizialki antolatzailek, ondoko hilabeteetan sortuko den Euskal Elkargo berrian baitezpadakoa den hizkuntza politika indar bat, integratzeko ikusmoldea hiru pondutan zehaztua da, Estatutoetan Euskararen hizkuntza eskumena, hastapenetika gertu behar dela, Euskarari izaera ofizial bat eh, eman behar zaiola eta baliabide egokiak behar dituela. Rugbian, miarritzeko beho taldeak beste kapitain bat ukanen du sasoinaren gaineatekoan, David Rumio izanen da, miarritzeko taldeko kapitaina ostiralean Mondemarzanen kontrako partidan, Maxim Lukuren leku hartzen du emendikoiti, behoko buruzagiek berria jakinarazi dute egun prentsaitzinekoan. Gaurko kanpoko mintzaldien saioan, Euskal preso politikoen egoera izanen da ipagai. Didia gerren sustengu taldeak antolaturik, debate publiko bat iraganda haintzineko hastian lakzabalen. Gomitatuak izan diren hiru preso hori entzunen ditugu. David Gramont berriki libratua, Gabi Mueska, harrera taldekoa, Juan Mari Olano, preso politiko hoien elkartekoa. Euskal preso politikoen egoera aipagai astezken ontako kanpoko mintzaldian, agatzeko behatzi ontan, errepika, iruleiko irratian, hortzegunean, oren batian. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean Gure bazterrak, Lucien Cesarretarekin Zer izkutatzen duen Ez ditanean ikusten usten Astezkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terdita Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selekta mundak aurkeztua, hotshot irratzaioa. Aztelenetan, hotshot, laro gehi garran amarkadako musikekin aste hartetan, guri erratiaren hogeita arrabots kanpainako saio berezia. Kaixo eta ongietorriak zuria betxez irratsaiora. Astezkenetan, zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidaso atak, punk emankizuna. Eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, ni daier. Eta ni brutal. Euskal irratiak, musika zalen irratiak. Euskal Autonomia Erkidegoaren gobernatzeko itun bat izenpetu dute EAJ-ko jeltzaleek eta Euskadiko sozialistek. Itzarben hori aipagai ostegununtako goiz Madrideko Kongresuan diputatu den Joseba Agiretsiarekin EAJ-ko kidearekin. eta putz, putz, itz eta putz, itz eta, itz eta, itz eta putz, putz, itz eta putz, Eta Prentxan justuki, Kristofek eh, horrein txetan aipatzen zuena goiz behin eh, bihar gomitarekin aipatuko dutena, horrein txetan, eta lehen dakariaren inbestidura nagusiki, hor berrian eta argian, zuzenean segitzen alda, beh, justuki, inigo orkulu mintzatzen ari da momentu honetan. Planteamiento del final ordenado, y usted ha dicho, final ni ordenado ni negociado. Zuzenean, eh? entzuten duzu urkulio beraz espainolez, eh, eta berrian titulua apur bat mugitzeko deia egindie guztiei maialen iriartek. Hau da, berriak egiten duen titulua, emaiten duena, argian aldiz urkulio eta iriarte, aurrez aurre izan dira investidura saioan, eh? hemen eh, lehen dakari autagaiak direlarik bian, goizean aurkeztu dituzte, beren proposamenak inigo julio, eaiotako lehen dakari gehiak eta maialen idiarte eatxe bildukoak. atxaleko biak terditan asita, aiai erantzuten aritira taldeak eta alderdien itzartzen ondotik, beraz, bozkatuko dute. Uh, berrian hainbat uh, iritzi, uh, artikulu, analisia, hor ere loturik atzoaipatzen ginuena eaiota eta PS alderdi sozialistaren gobernu akordioa. Uh, ramezala, uh, beraz, adostu dute alderdi sozialista eta uh, jeltzaleak eh, akordio bat uh, eh, intxegur beraz urkulu hemen lehen dakari ateratzeko gisan hainbat negozioen ondotik eta berrian zuzeneko kontakizuna egiten du uh, Twitterren bidez uh, edo ez gainera Uh, oiana elduaien uranga kazetariak, beraz, minutuz, minutu, segunduz, segunduz, segitzen alduzue, erraiten duten guzia. Guzia. Azkenean berrian beste gai nagusiak hauek dira, eh? bestidura saioko itzaldiak hemen, gobernagarritasuna bermatuko duen akordioa defendatu du urkuluk, bideoan ikusten dira beraz iriarte eta urkulu eh, agurtzen. Uh, eh, itzaldien inguruko bideo analisia bat ere, enekoitz ez nahola berriako kasetariarena eh, irakurt ikusten alduzi. Bestalde, ezkuntza sailean, berroita zazpimila zazpireun lagundira deituta biharko Euskal Euskalegiko Unibertsitateko bozetarat, ba, hautagai bakarra da, errektore izaiteko, nekane baluerka, haren aldeko boza edo suria, bi aukera dituzte berat aurtesleak, abstentziora deitu dute ikasle abertzaleak. Eta mm, laro gehi neuri hone ditu Nafarroako gobernuak emazteen aurkako indarkeriaren aurka. Indarkeria matxista sailan beraz hemen berrian, 2008 bat garen urtea edo urtea bitartean garatzeko ekintza plan bat da hau eta hogeita bikakotx bost milioi euro bideratuko ditu furu gobernuak ortarako. Horri loturik ere argian indarkeria matxista sailean gabaja aterako dute Bilbon indarkeria matxista azalaratzeko ostiralean uh, be azaroren hogeita bosta izanki, hotx indarkeria matxistaren aurkako egunean, egun eta berrogei emazteak Portugaletik Portugaletetik barkatu bilborako bidea egingo dute Tximbito Gabarran. A plataformaren helburua da, erakundeetatik bertatik genero diskriminazioa eragiteko diren mekanismo subliminalak agerian ustea. Eh, Horri loturik ere eraso sexisten kontrako manifestaldia baionan kaseta puntu eusen aipagai, uh, nazioarteko eguna kari ere, eta eh, media bazken ere aipagai eta eta zuduesten aldiz titulu hau lehen gaia delarik emazten kontrako bortizkaria denak arduratsuak gira edo denek badugu hemen Gure ardura. Argian bestalde gain nagusietan Kalifornia, Kaliforniak independentziarako bide korapilatsua ideki du helburua erreferenduma bimila eta emeretzian. Zer da hemen, Kaliforniaren independentziaren aldeko mugimenduak erreferendum bat egiteko eskaera aurkeztu du astelenean, estatuko fiskal nagusiari eramaniko eskakizunak Kalifornia estatu libre eta buru jabea izan beharko litzateken galdetzea proposatu du. Ara, ez duen olakorik entzun orain arte, uh, argian duzue hortaz artikulua. Eta oar autobiografikoak tituluarekin, angel, an, angel erroren eh, iritzia, eta hemen uh, be, bere... biografia, autobiografia egiten du, bentsatzen puntaren beste ideia bat ere atorako duela. Kaseta puntu eusen bestalde, borondaten ahesia eraikitza proposatu du foro sozial iraunkorrak. Kaseta puntu eusen aipagai, azken hilabete eta erdiko gertakariak kezka hundi hartu ditu foro sozial iraunkorrak. Uh, eta beraz, alderdi politikoei elkar ez tabaidatzeko gombidapena luzatu ondoren Estatu Frantses eta Espainia jari desarmatzea albidetza eskatu die. Azkurri bankoaren uh, kampainaste buru unta dutako ere kazetan eh, aipagai eta uh, zer itxoiten dugu transizio energetikoa haintzina eramaiteko media basken galdera hemen marimunik Monique uh, eh, kasetariak orkestuko duen dokumentala gau jatalanten aipagai media telebista utzi zakia piz Eta laster gure gomita izango da polinguel erran bezala eta gure aipagaietan uh, eh, elkarrekin together deitzen den gazte talde bat hemen eh, sortu berri dena Euskal Herrian eta geneban ziren eh, topaketa bat zuentzat nazio baten erakundeak antolatzen zuena Zer da hor, um, demokrazia parte hartzaileaz mintzatzeko, setasun guziak bizpairu minuturen buruan gure gomitarekin. Xabi Solanok disko ateratzen du ere bakarkako lana nere mundu polit txiki ontan deitzen da kantu berri hau. Ego ezeak naraman, ontan. Xabi hitzak dira hemen, Xabi Solano maizarenak ere, zehatzago izaiteko, ere niotzu deitzenen diskoa argitaratzen du beraz bakarkako lana hemen kantu berria. Zuten ginuen, seiak laurden guti dira, susen Euskal Iratietan gure gomitaren tenurea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin Euskal Iratietan. Eta Uh, eh, gaipatuko dugu uh, gazte talde bat, ola errango dugu, uh, uh, prozesuan den eta gogoetan den gazte talde bat. Astelen eta aste artean uh, genebarat urbildu ziren uh, Ogei bat eh, Euskaldun, nazio batuen erakundearen e, asamblea bat erat, joan dira hor, eh, foro batzen hor giza eskubide, demokrazia eta eskubide estatutuaz, eta bereziki gazten lekuaz, e, behazkenean demokrazian eta parte hartze hortan, eta hoien artean ginuen Polin Goel, atxaldeon? Atxaldeon jamezala berazu uh, eh, antzinen, haste astapen eh, untan, eh, hemen ipar euskal erritik, uh, joan zinezten sei naski, hemen dik, eta aipatu haintzin genebako hori, itzordu hori, elkartze berri bat badela hor eh, hainbat gazten eh, artean, elkarrekin together deitzen den eh, egituraren gibelean, together beraz inglesez, demokrazia parte hartzailaren kezka horrek ilan, orden nola orkestuko zinuke dinamika berri-berri hori, Pauline? Lehenik eta behin, eh, egin ezake, prozesu bat eh, dela, eh, hori dugu martxan jarri, prozesu bat, fiat ikusteko gazten tokia eta eta demokratia parte hartzailea, piskat eredu gisa hartzeko, eta ikusteko nola eh, tokia behmatzen aldugun eh, espazio publikoan, hori horrentzat eh, talde bat osatu dugu eta eta gure helburua da e, tresna bat, plataforma bat edo edo, edo gure arteko tresna berezi bat sortzea e, gazten artean, gazten lekua bermatzeko eta eta ikusteko zer egiten aldugun elkarrekin eta norat joiten arginen elkarrekin. Mm. Elkarrekin eizenak dion bezala, edo inglesez uh, together, zer gatik inglesezko itzori ere uh, egitura hortan? Inglesezko itza utatu zen, ene ustaz, uh, eh, zenta nazioartei begira, nahi demokrazia parte hartzailearen eredua sakondu, eta horregatik uh, elkarrekin euskal egitik, be, nazioarte bat together, hautatu zen uh, eh, itzen gisa. Mhm. Prozesu bat da, eh, momentuz gogo eta fase bat, errango dugu, eh, baina behar bati erantzuteko, beraz, eh, hori da, uh, oinarrian, zenta demokrazia parte hartzailearen behar hori aipatzen duzularik, duzuelarik, gaztean parte hartzea bizi publikoan, bizi politikoan uh, zer da zehazki uh, eh, ipatzen demokrazia parte hartzailea? Ordan eh, ikusi, ikusi ginoen hemen, ba, eta denetan bezala, e, istutuzioetan, eta, eta, eta ginetan podere dunek dutera indar berezi, berezia, eta gazek ez dutera indeste bozik. Eta bigarrenik ikusi ginoen ere, ez zela olako uh, tresnarik eh, gazteak elkartzeko eta egia da denek lan egiten dutela haien, eh, haien elkarteetan, haien lan akademikoetan edo edo edo enkosa bat entzat edo beste eta ez zutela lekurik er, erabakitzeko azkenean eta er, hausnartzeko. Ordoan, eh, zergatik demokrazia parte hartzailea. Demokrazia parte hartzailearen eh, kontzeptua konzeptua bizki da, eh, ikusi dugun bezala guk geneban. Eta batutan, e, bon, <laughs> zelantzak dugu, itzori e, erabiltzean zenta. Demokraziaren jadanik zaila da asumitzea. Mm. Eta parte hartzea hori intergarria da, zenta ezan nahi du denek uh, denek uh, eremu, politiko baten parte eta, eta, eta zerbait egiten aldugura eh, horren uh, Eta hori zen ere gure duroa zen uh, behar uh, gu gazteak gira, bat gu bost bat baitugu beharrak, baitugu nahiak eta elgarrekin uh, juntzatzen gira bagira eta elgarrekin ez zerbait eraikitzen badugu edo errebenikatzen badugu, pizu gehiago den dugu eta lehenik eta nahi nuen eh, hausnartu eh, tresna baten inguruan ikusteko ze behar dugun uh, Ipar Euskal gure boza entzunazteko. Hmm. Zer bat bada horako alde bat azkenean gazte komunitate baten uh, sortzearen beharra? Bai, ene ustaz, uh, komunitate hitza ez dakiteko kiaden, baina uh, lehenik uh, elkarlan bat bultzatzea zen, eh, janudan bezala, eh, gazteak, eh, gazte aniz bada hemen, eh, panorama anitza da, eh, ez dira bakarrik eh, militanteak, ez dira bakarrik landileak, ez dira bakarrik eh, ikasleak, e, ara, bada, denetarik, eta zinez, uh, falta, zen olako tresna bat uh, uh, gazte anituriek elkarteko, eta espero dugu, lortuko dugula, uh, Eh, ez dakit, e, eh, e, eh, boz bat edo ateratzea hortik, nahiz eta ez denena izan, bederen denen artean erabakitako gauzak e, adieraztea edo hausnartzea, ez da bakarrik e, erbenikazioarena, baina da ere elgarrekin ikustea, elgar trukatzea ere ultatzea eta, eta elgarrekin... ara, ezagutza eta elkarrikiko ezagutza. Elkarrekin uh, together, uh, <laughs> inglesez, beraz, uh, talde, gazte taldea, eola eh, jango dugu. Uh, prozesu bat da, eh, gogo eta fasean eta trukaketan uh, ziste. Uh, Baina institu instituzioetatik at ere uh, gogoetatzeko eta antolatzeko gogoarekin, eh, erritar, gazte erritar mugimendu bezalako bat da hemen ideia? Eh, nire ustez, eh, ez da mugimenduaren ideia, ideia da gehiago uh, puntualki biltzea eta erabaki batzuk, hausnarketa uh, batzuk, partekatzea. Uh, Nire ustez, denak, uh, denak lan eginen dugu gure, gure, gure zokoan edo eta pixkat uh, momentu jakin batzuetan uh, elkartuko gira ikusteko uh, Ara, zek ezka ditugun, ze gauzak nahi dugun eh, hain uh, zinerazi, haipatu, hausnartu, eta bax, uh, eh, elburua ez da eh, bat sortzea, ba-, baizik eta momentuak elker lana eta elker gu momentuak mm. Hor, uh, eh, ba, argaz ki bat ere egiteko, uh, estruktura bat ere baldin bada hor eh, gibilean, elkarrekin together deitzen dena. Uh, Sei zinezten hemen ipar euskal erritik, euskal erritik osotik hogei gazte joan ziste gene barat, nazio batuen erakundearen uh, asamblea hortarat. Hemen dik adibidez, uh, nor zen ordezkatua beraz? Ordan hemen dik... Uh sei, eh, sei dinen eta uh, eh, oien artean eh, ordan bazen Euskaldun gazeliako bat, uh, neska bat, gero bazen uh, garapen kontseilutik norbait, bazen INR-etik ere norbait, bazen ere um, tesia egiten uh, ari den uh, emazte bat, Eta bukatzeko Euskal Herria zuzenean e, permanentea ere etorri zen eta eta ni koordinataile gisa. Ordan, e, jantzakegu egu panorama anitza zera jadanik edene barentzat, eta elkizkinen bat ere denak e, e, el, elkar ezagutzen eta eta elkar ezagutza hori bizki emankoja izan da eta eta polita eta horren or, aritik ben, espero dugu behiz ikustea eta eta jende gehiagorekin biltzea zenta Uh, eh, diadanik seien artean biziki uh, eh, positiboa izan da espedientzia, ordan eh, gehiagorekin, nola ez. Mm agertzen gertzen dena, be gene barat, uh, joan behar izan duzuela, Euskaldunen artean uh, topatzeko eta olako uh, dinamika bat sortzeko? Bai, piskatoli uh, absurdo da ez, baina uh, azkenian ukan ginoen uh, parada hori uh, uh, nazioarteko furorat uh, eta eta bizan da Euskal Herri eh, etorri dira gazteak, eh, hogei gazte hori uh, eh, joan gira gine barat. Eta bai, uh, batzutan, uh, batzutan olako aukerak egiten dute, uh, elkarri zagutza gehiago bat eraz, eta uh, bilkurak edo anturatzen ditugurarik uh, gazte edo, edo gipuzkoan. Ego iten gira atzalde batez bilkuraren zat, eta gero etxera sartzen gira gure gauzekin, eta behiz gure mundura itzurtzen gira edo, mhm. edo gure, gure mundutipira. Eta hor, uh, lau egunez egon gira geneban, eta behartua ginen uh, elkarren ezagutza egitea, eta eta gainera nahikiri handi bat zen uh, denen ezagutza egiteko, eta, eta zinez uh, biziki untxapasatu da, uh, ogei, eh, ogei gazte hola errealitate desberdinetatik uh, eh, beden instituzioetan eta eta eta politikoki uh, desberdinki uh, kiak izan edo uh, mhm. uh, <laughs> bizki politazen eta zinez uh, egiazko ezagutza elkar ezagutza bultzatu da eta Ara, trukak eta hori egitea han edo emanen eh? baina han ukandu, ene ustaz, eh, indar berezi bat, eta zinez, uh, euneko egun elgarrekin ginen eta eta ara, batutan behar ditugu olako momentuak ere egiazko elkarrezak gutzateko eta ez eh, ditugu bazkariak, afariak, atxaldeak, eh, konferentziak eta geroko momentuak uh, eta, eta Mhm. Hori bizki, bizki itesgarri izan da. Abenduaren amazazpian, beraz, uh, bai honan antoratzen duzi, elkarrekin uh, together, beraz, talde edo gazte dinamika berri horrek ilan, eh, foro bat eta hor gazte guzieri, do, gazte senditzen diren guzieri idekia dena. Bai hori da, abenduaren amazazpian, orduan eginen dugu bilkura edo topaketa mm, bat, bilkura edeki bat, Ordan, nor parte hartzen aldu, uh, eh, eh, elkarte definientako diendeak uh, eh, gomitatuak dira, eta ere persona ben, gazteak, gazte guztiak, ikusteko, ara, ze, ze behar dugun hemen ipar euskal egian, uh, bultzateko gazten artean, eta ze... Zer nahi dugun sortu elkarrekin, zer uh, egiteko horren sortzeko, eta, eta ara, prozesu baten abia puntua da, eta... Eta zinez, importanta da, gazte eta anitzak horri zaitea, denen uh, eh, bosa izan uh, izan. Bai honan, beraz, abendoren amazazpian eh, eta behelkarrekin tugederkak proposatzen duena. Polin goel, uh, koordinatzailea gurekin ginuen milesker. Milesker. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali Gaurko kanpoko mintzaldien saioan, Euskal preso politikoen egoera izanen da ipagai. Didia gerren sustengu taldeak antolaturik, debate publiko bat iraganda haintzineko hastean lakzabalen. Gomitatuak izan diren hiru preso hori entzunen ditugu. David Gramont berriki libratua, Gabi Moeska, agera taldekoa, Joa Mari Olano, preso politiko hoien elkartekoa. Euskal preso politikoen egoera aipagai, hastezken ontako kanpoko mintzaldian, agatzeko behatzi ontan, errepika, iruleiko irratian, hortzegunean, oren batian. Euskal Autonomia Erkidikoaren gobernatzeko itun bat izenpetu dute EAJ-ako jeltzaleek eta Euskadiko sozialistek, itzarben hori aipagai joste goiz berin, Madrideko kongresuan diputatu den Joseba agirretxearekin ea jotako kidearekin. Itz eta putzortan bukatzen da gaurko, zen hau zet eh, laster, beraz eh, zazpietatik entzina gure bastirak emankizunaren eh, tenorea, itzordua berri zartzen du Lucien Txezarretak, eta sortziontan eguneko bildumaren ondotik entzun zuen bezala, kanpoko mintzaldia, eta zuria beltzaz emankizuna, musika emankizuna, amarrontan, itz eta putzen justuki bihar, ostegunero bezala, musika nagusi, Fred Berroet gurekin izango da, Joseba Belenuaren eh, azken diskoa aurkeztuko eta entzunaraziko dauku, setasun guziak emanen usaian bezala entzularen iritzia ere maia muruaga ere berdin, eta beste gauzainitz, seiak euskal irratietan.